El jo que abans existia. Bon dia. En aquesta secció us parlarem de tot allò relacionat amb el medi ambient. Nosaltres som l'equip encarregat i us acompanyarem en aquest espai. Aquest equip està format per Marc, Marcos i jo, Lucía. Avui us anem a parlar dels animals. Un d'ells segur que el coneixeu, l'altre no us sonarà ja que va estar extingit. La idea d'aquesta secció és aprofundir en aquest tema i esperem que siga el vostre interès. Al llarg de la història són molts els animals que han deixat d'extingir, bé per la culpa de l'ésser humà o bé per la pròpia evolució natural. Un dels casos que més venen al cap quan parlem d'animals extingits és el dels dinosauris. Ens preguntem, com saben quins el feien si mai hem convivit amb ells? Podem conèixer moltes coses d'aquests animals mitjançant l'estudi d'ossos i fòssils i tots encara tenim dubtes de quins sons produeix. Començarem per la quaga, un tipus de cebra, i després per bru. Comencem! La quaga. La quaga, Ecus quaga quaga, pertany a aquest cristolim d'espècies que desaparegueren per la desfrenada caceria a la que va ser sotmesa per l'home. Aquest equip era una subespècie de cebra, però a diferència d'esta, les característiques ratlles blanques i negres desapareixien per donar lloc a un pelatge marró de tonalitat cafè amb llet, en l'estat lliure d'Orange, Sud-àfrica. L'origen del seu particular nom és una plaça lliure del poble d'Empot als Khoikhoi. En un agost de 1883, l'última quaga moria en el zoològic d'Amsterdam. Apenes quedaven fotografies i dibuixos com per a tenir un record més viu de la seva presència. Però la quagga ha ressuscitat! I gràcies a un experiment de la selecció genètica, un dotzena de quaggues bastant en els camps que de Sud-àfrica. Hi ha 50 quaggues que ja poden sortir al camp o bé. Os bru, dades generals, regne animalia, classe mamalia, família ursidea. Descripció. Viu als boscos madurs d'Europa de la siete templada y el, de Norteamérica. La seva longevitat varía entre 25 y 30 años. La seva longitud corporal es de 1,50 a 2,95 metros de la subespecie. Té la pinza a 1 metro y 30 El pes varía entre 100 grams y 675 kg. El color del tuflatge puede ser marrocos o daurat clar y algunas de diferentes tonalidades de grises quan son También També presentar un color blanquinós al volcán del coll y el sol desaparece a la primera moda. El pelatge renova una vegada a La vista comparada en altres sentits es muy desarrollada, ya que pot veure en color a l'oscuritat. A la distància forma la seva oída es muy aguda, al igual que olfato. Tiene unes mandíbulas potentes amb cuatro ullals punxeguts y un molars amplis. Alimentación. Son omnívoros y tienen una gran afición por la mel y la carroña. Depredador. único depredador de l'os blues es el propio humano. que respectem nuestra al no es animal extingits.